selam koju nagradu odnosno vrijednost imamo ako organiziramo učenje halke na nekoj planini odnosno visini pitanje za našeg večerašnjeg gosta na vaše pitanje poštovani slušalci odgovara Hafiz Jusuf Parčić Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah salatu wassalam rasulillah izlazak u znači na planinu ili negdje znači nema zabranu a ne imamo posebno znači, obavezu da ima posebna vrijednost ako bi organizovali halku Kur'ana i slično. Znači, izlascima na, na bilo kom dijelu zemljišta da bi slavili Allaha subhanahu wa ta'ala, znači usputno to je od obaveza vjernika da slavi Allaha subhanahu gdje god bude. Ali nema nešto posebno, znači vezano za halku Kur'ana na otvorenom ili slično. Ali svakako da će imati nagradu onaj ko slavi Allaha subhanahu wa ta'ala gdje god se našao.